ilmdir bu har bir oyat keling bugun dars navbatini mujohid birodarimiz ravohaga beramiz bo'lsangiz shoyat tinglashga bo'lsangiz hariz assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh va alaykum assalom alloh subhanahu va taologa hamd sanolar bo'lsin rasululloh sollallohu alayhi va sallamga salovat salomlar bo'lsin bugun rasululloh sollallohu alayhi vasallamni sunnati valima sababidan yig'ilib turibmiz alloh taolo bu yig'ilishimizni muborakli yig'ishli qilsin va bu yerdagi e, olingan ba'zi bir narsalarni ba'zi bir eshitgan narsalarimizga amal qiladigan kishilardan qilsin lekin bu majlisda e, xosatan amri ma'ruf tarafidan e, bu yerga tashrif buyurar ekanmiz ba'zi bir narsalarni aytib o'tamiz xosatan hozirgi kunimizga tegishli bo'lgan ba'zi bir mulohazatlar va e, inshaalloh e, qodir bo'lganimizcha aytib o'tamiz alloh taolo qur'oni karimda bayon qilib tansurulloha yansurkum va yusabbit aqdamakum allohga yordam bersanglar yansurkum alloh taolo sizlarga yordam bu oyat juda ham chuqur ma'noga ega bo'lgan har bir musulmon bu oyat borasida taammul qiladiganki alloh taoloni modomiki inson musulmon bo'lar ekan Allohni rahmatidan jannatidan, oxiratdan umidvor bo'lar ekan, albatta Allohning nusratini umidvor bo'lib yashaydi. Endi Allohning nusrati, Allohning yordami Alloh taolo shart bilan bu oyatda bayon qilyaptiki, in tansurulloha yansurkum. Alloh taolo shart qilyaptiki, insonni nusrat topishligi, insonni g'alaba qozonishligi, insonni zafar quchishligini birdan bir yo'li Allohga yordam berishlik. Allohga qanday yordam beramiz? Tafsir mufassir olimlar yansurkum intansurulloha Allohga yordam berishlik, Allohni diniga yordam berishlik, Alloh taoloning yo'liga yordam berishlik. Lekin bu yordamni umumiy qilib aytadigan bo'lsak, har bir kishini o'zini istitoasiga, ya'ni qodir bo'lganiga loyiq dinga yordam bera oladi. Ba'zi insonlar borki, dinga ko'proq o'zini imkoniyatidan kelib chiqib kattaroq yordam bera oladi. Ba'zi inson o'zini imkoniyati zaif, o'zini imkoniyati past bo'lganligi uchun o'sha holiga loyiq dinga yordam bera oladi. Ba'zi insonlar borki, kalima bilan yordam beradi. Faqat bundan boshqa narsa bilan yordam bera olmaydi. Ya'ni til bilan, nasihat bilan va Alloh taoloning yo'lini ulug'lashlik bilan va bu yo'lga da'vat qilishlik bilan yordam berishlikdan boshqa narsaga qodir bo'la olmaydi. Va shun bilan yordam berishligi kerak. Va buni Alloh subhanahu va taolo ko'rib turadiki, bilib turadiki, Bu banda shundan boshqaga qodir emas, shun bilan yordam beryapti. Alloh taolo bunga yordam beradi. Ba'zi insonlar balki quvvati bilan, jangi bilan yordam bera olaydi. O'sha quvvati bilan, jangi bilan yordam berishlik kerak. Alloh taolo unga yordam beradi. Shuning uchun Alloh taolaning diniga yordam berishlik tom ma'noda hamma bir darajada yordam berishlik degani emas. Hamma o'zini qudratiga loyiq bo'lgan ravishda yordam berishlikni Alloh taolaga yordam deb mufassirlar sharhlaydi nima bo'lgan taqdirda ham alloh subhanahu va taoloni diniga yordam berishligimiz shart bu marhalani alhamdulillah birinchi bosqichini bosib o'tganmiz qaysi marhala edi hijrat marhalasi alloh subhanahu va taolo fazli bilan biz hijrat diyoriga keldik rasululloh sallallohu alayhi va sallam mana buxoriy rahimahulloh adamul Mufradda keltirgan bo'lsa kerak Alloh alam agar adashmayotgan bo'lsam, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadis sharifda bayon qildiki, insonni hijrat qilishlik e, martabasini, hijrat qilishlik marhalasini. Shayton inson hijrat qilayotgan vaqtida keladida aytadiki, hijrat qilasan. Molni tashab, uyni tashab hijrat qilasan. Shayton vasvasa qiladi. Bu marhaladan bu yerda o'tirgan insonlarning hammasi boshida o'tgan. Illa shu yosh bolalar bu e, narsani bilmasa ham, ko'rmagan bo'lsa ham shu hijrat diyorida tug'ilganligi uchun. Lekin hijrat qilgan insonlarda hammasidan bu narsa sodir bo'lgan. Shayton keladida hijrat qilasanmi? Nahotki molingni, uyini tashlab ketsang. Inson bunga ham shaytonga hay beradi. Shaytonning ustidan g'alaba qozonadi, hijrat yo'liga otlanadi. Hijrat yo'liga otlangandan keyin jihad marhalasi, qital marhalasi, urushlik jang marhalasiga keladi. Shayton keladida nahotki odam o'ldirasan. Joningni halok, o'zingni xatarga qo'yib jang qilasan. O'lasan-ku deb shayton keladi. Unga ham shaytonga hay beradida haligi kishi qitol jang maydoniga, jangga otlanadi. Isti'dod, tayyorgarlik, harbiy tayyorgarlik bular hammasi qitol ma'nolaridan. Shaytondan bu borada ham g'alaba qozonadi. Alhamdulillah bu marhalalarni hammasini bosib o'tganmiz, lekin asosan hijrat qilgandan keyin ribot marhalasi iste'dod marhalasi o'tgandan keyin aynan shu ribot marhalasi uzunroq davom etishligi mumkin ya'ni hijratda inson 1 2 yil 3 yil 4 yil yurgandan keyin hijrat tushunchasi yoki bo'lmasam Allohni dinini oliy qilishlik kerak va bu dinga yordam berishlik kerak degan narsalar ikkinchi darajali bo'lib qolayotganga o'xshaydi ko'rinishda insonlarda fikrida, insonlarni tushunchasida aksar muhojirlarda bo'layotgan narsa avval yangi hijrat qilinayotganda dinga yordam berishlik tushunchasi birinchi darajada bo'lgan bo'lsa, vaqtlar o'tishligi bilan haligi narsalar ikkinchi darajaga tushib qolayotganga o'xshaydi. Shuning uchun ogohlantirib, hammamiz bir-birimizga nasihat o'laroq aytishligimiz kerakki, bu dinga yordam berishlik, inson o'zini qudrati boricha yordam berishlik birinchi darajada turishlik kerak. va ayni nusrat sababi ham shu. Alloh subhanahu va taolo nusrat berishlikning sababi ham insonni o'zini birinchi darajasidagi muhimmasi, ya'ni eng g'am chekib turgan narsasi shu dinga yordam berish bo'lishlik kerak. Bu narsani misolini ashablarda ko'p ko'rgan. Ubaydat ibn Jarroh bo'lsin, Sa'd ibn Muaz bo'lsin, ashablarda juda ham ko'p ko'rganmizki, din muhimmasi eng birinchi darajada bo'lgan. Hattoki o'zini nafsidan, dunyosidan kechib bo'lsa ham birinchi o'ringa dinni qo'yishgan va Allohni dinini oliy qilishlik, dinga yordam berishlik masalasini qo'ygan.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 Shuning uchun eslatma e, o'laroq aytamizki, hammamizni alhamdulillah birinchi marhaladan o'tib keldik va bu ribot marhalasi, hijrat marhalasida yurar ekanmiz. Birinchi muhimmamiz din bo'lishlik kerak. Birinchi g'amimiz din bo'lsin. Va la yansurannallohu man yansuruhu. Innalloha laqawiyyun aziz. Alloh subhanahu va taolo yana bir oyatda va la yansurannallohu man yansuruhu. Albatta Alloh subhanahu va taolo Allohga yordam bergan kishiga Alloh yordam beradi. Ya'ni Allohni diniga. Alloh taolo qasamiyat qiladi. Lom lomul qasam deyiladi. Qasamni javobida kelayotgan lom. Vallohi la yansurannallohu man yansuruhu. Kim Allohga yordam bersa, Alloh taolo albatta unga yordam beradi. oyati davomida allazina immakkannahum fil ardi aqamu salata va atau zakata va amaru bil ma'rufi va nahaw anil munkar va lillahi aqibatul umur. Allohni yordamchisi bo'lgan insonga albatta Alloh taolo yordam beradi. Balki qasamiyat qildi. Chunki Alloh taolo qaviy va aziz, izzatli bo'lgan zot. Allazina immakkannahum fil ardi. Endi Alloh yordam beradigan kishilar qanday bo'lyapti? Sifatlarini Alloh taolo ketma-ket bayon qildi. Alloh yordam beradigan kishilar immakkannahum fil ardi agar ularni yerda mutamakkin qilib yerda istiqrorini beradigan bo'lsak, aqomus solata, namozni barpo qilishadi. Va atau zakata, zakotni ado qilishadi. Va amaru bil ma'ruf va nahaw anil munkar. Va ma'rufga buyurib, munkardan qaytaradigan kishilar bo'ladi. Mana bu narsalarda zaif bo'lgan bo'lishligimiz mumkin. Alhamdulillah namozni o'qiyotgan bo'lishligimiz, lekin bu namoz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadis sharifi bayon qilgan diniylardan eng birinchi bo'lib yo'q bo'lib ketgan bo'lib ketadigan narsa omonat va oxirgi yo'q bo'lib ketadigan narsa namoz dedi. Namoz bo'lishligi shart. Namoz bo'lmasa din bo'lmaydi. Lekin undan keyingi narsalar. Amru ma'ruf nahiy munkar. Amru ma'ruf nahiy munkar deganda birodar buni qilmang. Amru ma'ruf nahiy munkar juda ham ko'p narsalarda o'z ichiga oladi. Birinchisi dinda nasihat. Va bu nasihatni xolislik bilan turib qilishlik nasihat, amru ma'ruf nahiy munkar ma'nolarini o'z ichiga oladi. Dinda xolis bo'lishlik va bu xolislikka va nush qilishlik birodarlar bir-birini nasihat qilib, amr-u ma'ruf qilishlik eng dinni qoyim qiladigan narsa. Yer yuzida fasoddan qaytaradigan narsa. Agar inson o'zini bir tekshirib ko'rsa, bir narsaga buyurgandan keyin agarchi o'sha narsani o'zi qilmayotgan bo'lsa, buyurgandan keyin o'ziga o'sha narsani amal qilishlik fikri vujudga kelib Bugun falondaqani falonchini fistondaqa qiling deb qaytardim. O'zim qilmaymanmi deb birinchi bo'lib o'zini o'sha ish to'g'risida amal qilishlik to'g'risida fikr kelib qoladi. Yer yuzida fasod bo'lishlikni, yer yuzida har xil Alloh subhanahu va taolo man qilgan narsalarning yo'q bo'lishligining sababi amru ma'ruf nahi munkar. Balki Alloh taolo nusrat berishligi, Alloh taolo duolarni ijobat qilishligini asosiy omili bu amru ma'ruf nahi munkardir.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 بئيس بما كانوا يفعلون الله تعالى حلق قيان الله تعالى غزب قيان قوم لردن نمجا دعوات قلب بلرقا وفندو نسيحات قل يفسلر ديگن ده حلقي فندو نسيحات قل يكن أمرو معروف قل يكن كشلر Qalu ma'ziratan ila robbikum. Robbilarga uzr aytib olishligimiz uchun. Ya'ni qiyomat kuniga bo'lganda biz ya Rob munkarni ko'rganimizda qaytarganmiz deb uzr aytib olishligimiz uchun bularni bularga pand nasihat qilyapmiz. Alloh subhanahu va taolo oyati davomida biz o'sha pand nasihat tinglamagan kishilarni halok qilib, haligi pand nasihat qilgan odamlarni najot toptirdik dedi. Ya'ni amru ma'ruf. najot topishlik, Alloh taoloning diniga yordam berishlik va natijada Alloh taolo bizga yordam berishligi ko'proq amr ma'ruf nahiy munkarga bog'liq. Jihad ham amr ma'ruf nahiy munkar bobida. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana Abu Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhu rivoyat qilgan e, hadisda man ra'a minkum munkar falyughayyirhu bi yadihi. Kim munkarni ko'rsa, qo'li bilan qaytarsin. Jihad munkar, ya'ni yerda fasod kofirlar fasod qilyatuvdi biz qo'limiz bilan qaytarmoqchimiz. Bu ham amru ma'ruf sohasidan. Amru ma'ruf sohasi faqat bilan jihod bilan yondanish emas, balki til bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va qalb bilan yondoshlik bilan bayon qilishlikni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu hadisda bayon qildi. Qo'l bilan, til bilan va qalb bilan bo'lishligi. Biz qo'l bilan alhamdulillah jihod qilishlikka shaymiz, lekin til bilan ham amru ma'ruf qilishligimiz kerak. Bu til bilan jamoat ichidagi va musulmonlar o'rtasidagi bo'layotgan munkarlarni qaytarishlik bilan bo'ladi. Va qo'l bilan kofirlarga shiddatli bo'lishlik bilan bu amr ma'ruf, nahiy munkar bo'ladi. Qalb bilan bo'lgani bu imkoniyati yo'q bo'lgan o'rinda. Bo'lmasam qo'l bilan jihad qilamiz, tilimiz bilan munkarni qaytarishligimiz kerak. Bu zarur. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam man ra'a minkum munkar falyughayyirhu bi Bu ham amr. rasululloh sallallohu alayhi amr bilan ta'kidlab keltirdiki qo'li bilan qaytarsin alloh subhanahu va taolo qur'oni karimda Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih va la tamutunna illa wa antum muslimun. Ey iymon keltirgan bandalar, Alloh الله haqiqiy qo'rqinglar. alloh taolo bu oyatda insonni qalbidagi narsani aytyapti. Zohiridagi narsa emas. Zohirdagi narsa hech narsani belgilamaydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam davrida munofiqlar zohirda islomni ko'rsatib yurishgan. Lekin Alloh taolo bu yerda qalbga ishora qilib, qalbda bo'ladigan narsaga haqiqiy taqvo qiladi. Taqvo qalbda bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadis sharifda 3 marotaba qalblarga ishora qilib, at-taqvo ha huna deb mana bu yerga qalbiga ishora qildi. Qalbga ishora qilib Alloh taolo haqiqiy taqvo qilishga buyurib, va la tamutunna illa wa antum muslimun va o'zinglar musulmon bo'lgan holatinglarda vafot qilinglar dedi. Musulmon bo'lgan holatimizda vafot qilishligimiz Qur'on albatta oyatlar bilan va ba'zi oyatlar keyingi oyatlar bilan sharhlanadi. Alloh taolo oyatning davomida keyingi oyatda va'tasimu bihablillahi jami'an. Alloh taoloning hablini, arqonini mahkam ushlanglar. Musulmon bo'lib vafot qilishlikni omillaridan birinchisi Allohni arqonini mahkam ushlashlik birinchisi. Va la tafarraqu. Firqalanib, tarqoq bo'lib, bo'linib-bo'linib yurmanglar. Bo'linib-bo'lib ketmanglar. va bi bihablillah hablda habl kalimasini mufassirlar bayon qilishgan. Ba'zilar huval Qur'on. Birinchi Qur'on Karim. Alloh taoloni arqoni bu Qur'oni Karim deishgan. Abdulloh ibn Mas'ud aytadiki, hablulloh huval jamaa. Ya'ni Alloh taolo Qur'oni kani zikr qilgan Allohning arqonini mahkam ushlanglar degan ba'zi ulamolar Qur'on degan bo'lsa Ibn Mas'ud aytadiki, bu jamoat dedi. Jamoatni mahkam ushlanglar. Va la tafarraqu. Firqalanib bo'linib fikran bo'lsin, qalban bo'lsin, amalan bo'lsin firqalanib ketmaydi. Bu insonni birinchi bo'lib musulmon bo'lib vafot etishligini omillaridan birinchisi firqalanmaslik. Allohni yo'lini mahkam ushlab, jamoatni agar Ibn Mas'udni sharhi bilan aytgan bo'lsak, jamoatni mahkam ushlab tafriqalanmasligimiz kerak. Birinchi bo'lib musulmon qilib bo'lib vafot etishligi sababi bo'lsa, ikkinchi yerda dinni oliy qilishlikni ma'nosi, jamoatni mahkam ushlashlik. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hajjatul Vadoda mashhur hamma bilgan hadis Irbad ibn Sariyata radhiyallohu anhu rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga nasihat qildi. Va'z nasihat qildida biz o'ylab o'yladikki, xayrlashayotgan, vafot qilayotgan odamning nasihatiga o'xshab ketdi ya Rasululloh, bizga bo'lmasa bir oxirgi xayrlashayotgan kishini vasiyatini qiling rasululloh sollallohu alayhi vasallam alaykum bitaqvolloh bi bitaqvolloh sizlarga Allohga taqvo qilishinglarni Allohdan haqiqiy qo'rqishinglarni buyuraman va sami va taa va eshitib quloq osib itoat qilishinglarni buyuraman bu oyat bilan oldingi oyat bilan bu hadisni bog'liqlik joyi inson vafot musulmon bo'lib vafot qilishligini asosiy sababi Allohdan qo'rqib va bu qo'rqishlik jamoat o'laroq va musulmonlar o'zaro bir-biri bilan ulfat bo'lib jamoaviy yashashlikni ma'nosi bo'ladi. <coughs> Rasul sallallohu alayhi vasallam va ta'a fa in ta'ammara alaykum 'abdun habashiyun agarchi sizlarni ustingizlarga habash qora tanlik odam amir bo'lsa ham bunga itoat qilib jamoat ravishda o'tinglar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bayon qildi. Alloh subhanahu va taolo bu oyatda ham musulmon bo'lib Allohdan qo'rqinglar va musulmon bo'lgan holatingizda vafot qiling. Musulmon bo'lib vafot qila olmaslikning birinchi sababi Allah'ın yo'lini jamoatni ushlamaslik va o'z öz o'zidan Allah'ın yo'lini jamoatni ushlamagandan keyin firqalar vujudga keladi. Tafriqa vujudga keladi. Birlashmaslik vujudga keladi. Mana bu narsalarga e'tibor berishligimiz kerak. Abdulloh ibn Mas'ud aytadiki, jamoat bilan jamoatning ichida yomon ko'rib jamoaviy yashash yaxshiroq, jamoatsiz yayrab yashagandan ko'ra degan ekan. Hech qanday bir jamoaviy ravishda yashamaydida xursand. Bundan ko'ra jamoatni ichida jamoaviy ravishda yomon ko'rib bo'lsa ham shunday jamoaviy ravishda yashagan yaxshiroq deb Abdulloh ibn Mas'ud aytgan ekan. Shuning uchun biz yomon ko'rish emas, balki xursand bo'lib Alloh subhanahu va taolodan rozi bo'lgan holatimizda yashashligimiz kerak jamoaviy ravishda alloh subhanahu va taoloni nusrati yaqin va insonni musulmon bo'lib vafot qilishligini sabablaridan biri jamoaviy ravishda ba'zi bir holatlarda nima uchun bu nuqtaga to'xtalib o'tdik ba'zi bir holatlarda firqabozlik ba'zi bir holatlarda hattoki bu ham vallohu alam shu hijrat uzun bo'lib ketib ribot ko'payib ketgandan keyin birinchi narsa ikkinchi narsaga o'tib qolganligidan shu narsalar vujudga kelyotgan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Ba'zi bir holatlarda ko'ramizki, qabilavozlik, millatparastliklar ham vujudga kelyapti. Bular hammasi insonni johiliyatda musulmon doirasidan chiqqan holatda vafot etishligining sabablarida Shuning uchun mana bu to'xta bu nuqtaga ham to'xtalib o'tdikki, jamoaviy ravishda yashashlik firqabozlikni sabab bo'ladigan narsalar qabilavozlik, millatparastlik bular hammasi jahiliyat narsalari. Insonni musulmon doirasidan chiqqan holatda vafot qiladigan vafotiga sabab bo'ladigan narsalar. Alloh subhanahu va taolo o'zi saqlasin. Keyingi mulohazalar ba'zi bir mulohazalarni birinchisi an-nushu lillah. Alloh subhanahu va taolo uchun nasihat qilishlik. Alloh subhanahu va taoloni yo'lini oliy qilishlik uchun nasihat qilishlik. Jamoat ichidagi birodarlar bir-biriga. O'sha oldingi jalsalarimizda ham aytib o'tganmiz, biror bir shariatga man bo'lgan narsani ko'rganda inson qo'li bilan qodir bo'lsa qaytarib qo'yishlik kerak. Buni boya aytib o'tdik, amru ma'ruf tushunchalardan qital, jihad dedik. Ya'ni qo'li bilan qaytarishlik, kofirlarni tiyib qo'yishligimiz. Endi tilimiz bilan qaytarishligimiz kerak. Birodar, bu narsa Allohni diniga xilof. Allohni yo'liga xilof. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam buyurmagan deb qaytara bilishligimiz kerak. Ba'zi bir holatlarda eshitib ko'rib qolasizki, kattaroq bo'lganligi uchun, yosh kattaroq bo'lganligi uchun yoki bo'lmasam o'zini ustidan mas'ul qilinganligi uchun o'sha narsani aytmasdan qolayotgan o'rinlarda ko'ramiz. Dinga to'g'ri mutlaq to'g'ri kelmaydi. Ya'ni mas'ul bo'lsa aytmaslik yoki balki o'sha mas'ul o'shani xatoligini bilmayotgandir. O'sha qilib turgan narsasi dinga xilof ekanligini bilmay qolgan holatda qilayotgandir. Albatta aytishlik kerak. Lekin aytib o'tdik, da'vat uslublari hammani oldida gapirmasdan o'zini chegaroqqa tortib, e, chiroyli qilib tushuntirib aytishlik birinchi qabul qiladigan, sizdan qabul qiladigan yo'llarni birinchisi o'zigagina gapirishlik. Balki siyosatush shar'iyya Ibn Taymiy rahimahullohni siyosat shar'iyya kitobida birinchi bob ham isti'malul aslah. Eng salohiyatli bo'lgan kishini ishlatishlik, ya'ni qo'yishlik vazifasi. Shuning uchun mas'ul bo'lgan kishilar bo'ladigan bo'lsa, biror bir ishga har tarafdan loyiq bo'lgan odamni qo'yishlik bu din uchun, Alloh uchun nasihat. Keyingisi ba'zi bir narsalar aytib o'tdik, <coughs> mulohazatlar. Ilm. Ilm sharafi, ilmni qadrini aytib o'tirmasak ham bo'ladi. Chunki hamma ilmni sharafini, ilmni qadrini biladi. Lekin bu ilmni talabida, ilmni olishlik maqsadida, bu ilmni hosil qilishlik yo'lida jiddiy jahd qilishlik eng birinchi bu vallohu alam muhojirlarni ham va hammani vazifasi deb o'ylayman. Ilm. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam mana Abu Dovud rivoyat qilgan hadisda من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة وإن العالم لتضع أجنحتها وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم بما يصنع كم o'zini maslagini o'zini yo'lini ilm yo'li qiladigan bo'lsa ilm olishlik harakatida bo'ladigan bo'lsa alloh subhanahu va taolo bu odamni jannat tarafiga boradigan yo'lini oson qilib qo'yadi Ya'ni jannatga kirishlik yo'lini oson qilib qo'yadi. Maloikalar bu odamni oyoqlarini ostiga qanotlarini qo'yib turadi. Va ilm olishlikni sharaflari bo'lsa, lekin asosiy nuqta qayerda? Alloh subhanahu va taolo bu xilofatni, bu musulmonlarni qaytib qo'llariga hukmronlikni beradi, shu hukmronlikka loyiq bo'lganda. Alloh subhanahu va taolo johil kishilarga ilimsiz bo'lgan kishilarga bu yerni boshqarishligini bermaydi. Bu xalifalikni bermaydi. Alloh subhanahu va taolo Odam alayhisolamni yaratganda ham va allama adama al-asma'a kullaha Alloh taolo bu odamga hamma ismlarni o'rgatdi, ya'ni ilmli qildi. Chunki xalifa qilib yaratayotgan. Yerda xalifa bo'lgan kishilar albatta ilmli bo'lishi kerak. Alloh subhanahu va taolo o'zi madad bersin. Bu ilm deganda bir o'tirib olib alohida xona bo'lishlik kerak yoki bo'lmasam ustoz bo'lish kerak degani emas. Ilm deganda ko'plab narsalarni tushunishlik mumkin. Ilm deganda har ikki sohada dunyoviy ilm va shar'iy ilmni nazarda tutyapman. Chunki ba'zi bir o'rinda xato fikrlab shunday tushunchaga bo'lib qolganmizki, shar'iy ilmdagina olishlik yo'q, dunyoviy ilmni ham hozirgi davrda o'rganishligimiz shart. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Zayd ibn Sobitga o'zidagi bo'lgan mahoratni, Zayd ibn Sobitda bo'lgan salohiyatni, zakovatni ko'rib aytdiki, ibroniy tilni o'rgan. Yahudlar tilini o'rgan, men bularga ishonmayman. Alloh alam Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu davrda bo'lganda bizga hammamizga ingliz tilini yoki bo'lmasam dushmanlarimiz kofirlarni tillarini o'rganishlikka buyurardi. Nima uchun? Man arafa lughata qaumin amina makrahu. Kim bir qavmni lug'atini, tilini o'rgansa, ularni makridan, hiylasidan omonda qoladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu davrda bo'lganda vallohu alam shu dushmanlarning tillarini o'rganishligimizga buyuradi. Bular hammasi ilm. Va boyaga aytib o'tganimizdek, ilm bo'lishligi uchun, ilm olishlik uchun albatta bir uy kerak, ustoz kerak, hammadan ajralib turishlik. Balki bir kunda ozgina ozgina bir dona hadisning ma'nosini bo'lsa ham olishlik bu ilm hisoblanadi. اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها hikmatan va innamas saylu ijtima'in Bugun bitta kichkina narsa bo'lsa, ertaga ham xuddi shunga o'xshab kichkina narsa. Shunaq bo'lib ilm to'planadi. Xuddi dengizlar, daryolar, ko'llar, tomchilar sababli to'planganga o'xshagan ilm ham shunday qilib to'planadi. Shuning uchun ilm olishlikka va o'rganishligimizga har ikki sohasida dunyoviy ilm bo'lsin, Ba'zi bir insonlarni ko'rasiz, dunyoviy ilm sohasiga tajribasi, qobiliyati bor. Bu inson albatta o'rgansin. Kimyo sohasi bo'lsin, matematika, geografiya sohasi bo'lsin, qobiliyati bo'lsa, buni ko'paytirsin. Ba'zi bir insonlarni ko'rasiz, shar'iy ilmlarga qobiliyati bor. Buni bu tarafini kuchaytirsin. Ya'ni o'zidagi bor qobiliyat ko'milib yo'q bo'lib ketmasin. Shunga inshaalloh bizni albatta jamoatda sharoitlarni ko'rsatib, bu sharoitlarni qilib beradi inshaalloh. bir insonni o'zida bo'lgan qobiliyatga mos ravishda. Lekin aytmoqchimanki, o'zida bo'lgan qobiliyat ham yillar davomida ko'milib yo'q bo'lib, haligi narsa yo'q bo'lib ketmasin. Ana shu narsa bilan dinga yordam berishlik imkoniyati bormi? Dinga yordam bersin. Bu ham aytib o'tdik, avvalgi e, oyatda Alloh taoloning diniga yordam berishlik ma'nolaridan bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo o'zi muyassar qildi. Gunohlarimizni kechirsin. Undan keyin e, amal to'g'risida, endi ilmiga amal qilishlik olingan ilmga amal qilishlik albatta dunyoviy shar'iy ilm bo'lsin, shar'iy bo'lsa oxirat amali. Dunyoviy bo'lsa bu ilmga dinga yordam beradigan taraflarni e'tibor qilgan holatda amal qilishlik bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo o'zi muyassar qilsin. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله جزاكم الله Ilmdir bu har bir oyat, ilmdir bu har bir. Shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib, Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. birlashgan bo'lsangiz har